Vem a mim, WhatsApp! E aí, novinha do WhatsApp, toda pra dar o rabo, toda pra dar a chota. Vem jogando a tcheca porque eu sei que você gosta. Cê tá na piroca, cê tá na piroca. Vem jogando a que eu sei que você gosta. Me chamou no WhatsApp, mandou foto peladinha. E você tá linda, tava toda raspadinha. E homenagem a tu, eu mandei essa parinha. Em homenagem a tu, eu mandei essa parinha. E aí, novinha da WhatsApp, doida pra dar o rabo, doida pra dar a chota. Vem jogando a tcheca porque eu sei que você gosta. Senta na piroca, senta na piroca jogando a tcheca porque eu sei que você gosta. Me chamou no WhatsApp, e mandou foto peladinha. Que você tá linda, tava toda raspadinha. Em homenagem a tu, eu mandei essa palhinha. Em homenagem a tu, eu mandei essa palhinha. novinha do WhatsApp. Toda pra dar o rabo, toda pra dar a chota. Vem jogando a tcheca porque eu sei que você gosta. Cê tá na piroca, cê tá na piroca. Vem jogando a tcheca porque eu sei que você gosta. Me chamou no WhatsApp, mandou foto peladinha. E você tá linda, tava toda raspadinha. E homenagem a tu, eu mandei. E aí novinha da WhatsApp Doida pra dar o rabo Doida pra dar a chota Vem jogando a tcheca porque eu sei que você gosta Senta na piroca, senta na piroca Vem jogando a tcheca porque eu sei que você gosta Me chamou no WhatsApp, mandou foto peladinha Que você tá linda, tava toda raspadinha eu mandei essa palhinha em homenagem a tu. Eu mandei essa palhinha. Vem vem. Vem a mim, WhatsApp.